Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 3, 1521 Bininyagan ang mga sinaunang katoliko sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang kauna-unahang kristyanong nasyon sa Timog Silangang Asya. Ang okasyong ito ay kasabay na ipinagdiriwang sa kapistahan ng Santo Niño inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.